بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركه فهو كافر وقد أحل الله قتله اولی مسئله که اینجا داریم بحث ایمانه چه چیز سبب شد که کسانی بیان مثل مرجعه ادعا بکنن ایمان کم و زیاد نمیشه گفتن ایمان عرضه ایمان عرضه نمیشه که ایمان یه بقول معروف اضافه درش بشه و نمیشم کم بشه چون کم شدنش اگر یک جزئی از یک عرض بره کلش از بین میره چیزی که یک جزش حقیقت مرکب ایمان میشه ایمان اگر بگیم ایمان اعتقاد و عمل دو تا چیز میشه اعتقاد قلبیه و عمل جوارحه ایمان میشه حقیقت مرکب و قولم هست چون امام شافعی رحمه الله میگه اجمع الصحابه و من بعدهم من اهل العلم ممن ادركنا أو أجمع الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم من أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية أجمع الصحابة ومن بعدهم ممن أدركنا من أهل العلم صحابه بعد أن علماء تابعين تابعین ما بهشون رسيدين میگفتن الإيمان قول وعمل واعتقاد و اعتقاد وجهمية این بود که اگر ما بگیم ایمان قول و عمل و نیت میشه چی؟ میشه حقیقت مرکب حقیقت مرکب مثل عدد ده یک تیکش بره کلش از بین میره مثلا یک تیکش از ده برداری نه میمونه دیگه ده نیست دهی وجود دیگه نداره پس ایمان دیگه نیست ما میگیم خیر اینجوری نیست حقیقت مرکب یک چیزی یک تیکش برداری کلش از بین میره کلش از بین نمیره قسمتش باقی میمونه ده را یک عددش ازش برداری میشه نه اینطوری نیست که کلش از بین بره حقیقت مرکب اینطوری نیست بعدم شما دارید مثال میزنید نکنید اون یادتون نره برای سنت مثال نزنید اما احمد گفت مشکل اینها اینه که قیاس میگیرن با یک چیزهای بیرونی حسی حقیقت مرکب یکی که خوارج هم و معتزل هم همینطور معتزله و خوارج بر اینه که مرتکب کبیر کافر هرچه که معتزله فرقشون با خوارج در اینه که معتزله میگن در دنیا نه کافر نه مؤمن ولی خوارج میگن هم در دنیا و هم در آخرت کافره در, در آخرت با هم هم معتزله و خوارج که خالد مخلد در جهنم ولی در دنیا معتزله میگن نه کافر میگن معروفم به منزلت و بین منزلتی یعنی میگن نه مؤمن نه کافر خب مشکلشون چیه خوارج و مرجعه میگن که ایمان اگر بگیم که خوارج و مرجعه خوارج و معتزله قبول دارن که عمل جزئی از ایمانه به خاطر همین میگن اگر عملی یا کبیره انجام بدیم این کبیره که درش نفی ایمان اومده یا اثبات کفر براش اومده اگر اون عمل انجام بشه کل ایمان از بین میره مثلا لا یزنی زنی حين یزنی و هو مؤمن نفی ایمان درش اومده خب اگر کسی زنا کرد پس دیگه خلاص تموم شد ایمان دیگه اصلا نداره بالکل نداره ما میگیم خیر اینطوری نیست اگر یک قسمتی از ایمان بره کل ایمان از بین نمیره هم رد بر مرجعه میدیم هم رد بر سواره من یک قصه رو بهتون غنق میکنم که بدونید چون اشتباهاتشون و مسائلی که گفتم بخوام بحث باز بکنم خیلی زیاده با بعضی از مناظره هایی که بین سلف شده خیلی از مشکلات حل میشه یک شخص اومد پیش امام شافعی رحمه الله گفت که خدا در قرآن گفته الذين و وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا ایمان یه چیزی عمل یه چیز دیگه اصلا عمل رفتی به ایمان نداره مرجعی بود عمل رفتی به ایمان نداره عمل کاری به ایمان نداره الذین هم واو عطف برده بس ایمان یه چیز الذین مؤمنین که ایمان دارن ایمانشون یه طرفه عملشون یه چیز دیگه است عمل کاری به ایمان نداره از امام شافعی رحمه الله در جوابش فقط خلاصه بار گفتم میگم چیزی که امام شافعی جوابش میده رحمه الله میگه که تو قبول داری که واب دلالت بر این میده که دلالت بر تغایر میده که واب همیشه دلیل بر اینه که جمله بعدی غیر از جمله اولیه با هم دیگه هیچ با هم دیگه وجه مشترکی ندارن گفت که بله قبول دارم گفت رب المشرقین و رب المغربین تو اعتقاد به دو خدا داری خدای مغربین و خدای مشرقین رب المشرقین و رب المغربین قبول داری گفت که معاذ الله من اعتقاد داشتم که دو تا خدا باشه خدای مغرب خدای مغرب و خدای مشرق گفت اصلا چنین اعتقاد ندارم خود گفتی که گفتی وا فقط یک وجه داره و اونم وجه داره بر تغایر میده جمله اولی غیر از جمله بعدیه پس رب المشرقین باید یک کسی باشه رب المغربین باید یک کسی دیگه باشه اینطوری نیست واب همیشه اینطوری نیست واب حالات داره دقت عربه واب همیشه دلالت بر تغایر نمیده واب چهار تا حالت داره واب فقط یک وجهش دلالت بر تغایر میده سه وجه دلالت بر تغایر نمیده جایی جزئی از چیز دیگه هست مثل حافظ علی الصلوات و صلات الوسطا نمازها رو برقا بدارید و نماز عصر نماز وسطا درسته و صلات الوسطا آیا نماز عصر غیر از نماز فرض پنجگانه است نه نماز عصر جزی از چی از نماز پنجگانه است جز جای دلالت اینطوری میده واب دلالت بر این میده که معطوف جزی از معطوف علیه مثل نماز عصر جزی از چیه معطوف علیه معتوف جزی از معطوف علیه زیاده زیاد این مثال ها من یکفر بالله و ملائکته و رسوله و جبرئیل و میکائیل من یکفر بالله و ملائکته بعد گفت جبرئیل و میکائیل آیا جبرئیل و میکائیل غیر از رسول غیر از فرشتگان خدا هستن غیر از ملائکه خیر جزی از ملائکه مثال ها زیاد گفتم مثال هایی که ما بخوام بزنیم که واب دلالت بر تغایر نمیده جایی مثل همن سبب المشرقین یا غافر الذنب قابل التوب غافر الذنب کیه قابل تو کیه هر دو تاشون یه چیزی خدا هر دو تاشون خداست فقط در یک حالت دلالت میده که که معطوف غیر از معطوف علیه مثل رب السماوات والارض السماوات والارض سماوات آسمان ها یه چیزی هم زمین چیز دیگه هست بله زمین چیز دیگه هست هرچه که جزی از آسمان هست در این آسمان زمین جزی از اونه یک مشکل فقط نکنید شخص اعتقاد پیدا کرده که عمل از ایمان نیست دنبال بهانه است به کجا چسبیده الذين امنوا وعملوا الصالحات اگر قرآن خوب میخوند طرف هیچ وقت در این مشکل نمیافتاد اگر قرآن خوب میخون در این مشکل اگر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خوب میخون در این مشکل در این تناقض نمیافتاد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی الايمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبه اعلاها شهادت ان لا اله قوله اعلاها ایمان درسته ایمان شخص اندی شعبه درسته بالاترینش قول شهادتی ادناها اماته الاذى اماته الاذى اعتقاده یا اقرار به زبانه يا عمل جوارح عمل جوارح ایمان عمل جوارح اماطه الاذى قر خشک از خیابون جمع کردن راه جمع کردن شعبه من الايمان عمل قلب این ستا در یک حدیث به نسبت چی اومدن به نسبت ایمان ایمان قول و عمل اعتقاد و عمل قلب اینها در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده بر سر و چشم عمل از ایمانه به خاطر همین خداوند درباره عمل یا درباره نماز که از ایمان خداوند چی میگه خداوند ازش به عنوان ایمان یاد میکنه اون عمل ایمان که بنو که نمازه اما کان الله لیضیع ایمانکم منظور چی از ایمان نماز نمازی که به طرف بیت المقدس خوندن بعد قبله عوض شد ما کان الله لیضیع اسم نماز رو خداوند گذاشت ایمان پس این مسئله خیلی مهمیه اونم این که عمل جزی از ایمانه متکلمین میگن خیر متکلمین خوارج و معتزله و مرجعه میگن که عمل جزی از ایمانی هرچند که در این بین کسانی هستن از مرجعه فقها مثل امام حماد بن سلمه و ابو حنیفه شاید در لفظ در لفظ و گفتار شاید یک نوع تعارضی بین حرفشون و بین اون چیزی که امام طحاوی نقل میکنه و بین گفته سلف باشه اون چیزی که امام شافعی اجماع نقل میکنه و دیگران اجماع نقل شاید یک تفاوتی باشه و اونم این که از امام طحاوی یاد میکنه میگه که ایمان قول و قول و اعتقاد عمل از ایمان نیست این چیزی یاد میکنه و ایمان یاد میشه که کم زیاد تشه که این چیزی من در حنیف خودش ندیدم که بگه ایمان کم زیاد نمیشه ولی که اون چیزی که مهمه ابن ابن العز حنفی رحمه الله اینجا بهش اشاره میکنه و اینه که مرجع فقها با این وجود که همه رو از ایمان حسابش نکردن ولی در آخرت قبول دارن که شخص در مقابل عمل خودش مؤاخذه خواهد شد حساب و حساب کتاب خواهد شد در عاقبت متفقم با اهل سنت این نکته خیلی مهمیه ولی مرجعه اصلا قبول ندارن که شخص روز قیامت حساب کنه میگه ما مثل فرشتگان خدا فرقی با هم دیگه نداریم مؤمنین همه با هم یکی هم. همه بهشتی هم. تمام شد کسی که لا اله الله تمام شد بهشتیه این فرق بین مرجعه و مرجعه ها و اونها بودن مرجعه بودن که گفتن ایمان کم زیاد نمیشه ایمان هست که مرجعه ها از متأخرینش کسانی که اتباع ابوالحسن ماتریدی شدن و همچنین ابوالحسن اشعری قائل به این شدن که حقیقت ایمان کم زیاد نمیشه چون عرضه متأثر شدن به متکلمین ولی اومدن در مقابل نصوص اون چیزی که برای ما مهمه اومدن در مقابل نصوص مثل فرموده خداوند لیزداد ایمانا مع ایمانهم یا فرموده و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما زیادی ایمانه و در طولیت علیهم و زادتهم ایمانه این نصوص رو تعبیر میکنن یا میگن که منظور از زیادی زیادی مؤمنینه یا زیادی مؤمن بهی هست از قرآن و سنت آیات کم کم نازل میشد اینا همه تعبیره ما فقط من به این نص اشاره میکنم فرموده خدا لیزداد ایمانا مع ایمانهم اینجا تعداد مسلمانان هست یا مراد به مراد تشریع خداوند تشریعی که نازل میشد ایمان اینها ایمان اونها نسبت به اون تشریعات زیاد میشد لیزداد ایمانا مع ایمانهم مراد خود ایمانشونه ایکم زادت هذه ایکم تک شما نه مراد کل شریعت، نه مراد تعداد مسلمان ایکم زادت هذه ایمانا چه کسی از شما ایمانش زیاد کرد زیاد شد در مقابل تلاوت قرآن در مقابل در مقابل اعمالی که انجام میده پایبند در مقابل پایبندیش نسبت به دین و شریعت ما باید همونطور که ما محمد میگه باید موقفمون در مقابل این نصوص قرآن تسلیم باشه خداوند گفته ایمان زیاد میشه میگیم چشم زیاد میشه چطور زیاد میشه ما نمیدونیم کیفیتش چطور زیاد میشه اونطوری که خدا بخواد ایمان زیاد میشه و اونطوری که خداوند بخواد ایمان ضعیف میشه و همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ایمان ضعیف شد نشد ایمان ضعیف شد همونطور که در قرآن زیاد ایمان داریم در سنت ضعف ایمان داریم ایمان ضعیف میشه که سبب میشه که انسان مرتکب گناه بشه پس اعتقاد اهل سنت و جبعات همونطور که در قرآن و سنت اومده ایمان قول و عمل هرچه که اعتقاد لوازمشه لازمشه ایمان قول و عمل یزید و ینقص کم زیاد میشه کما جاء فی الخبر همونطور که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا کاملترین مؤمنین بهترینشون از لحاظ اخلاقه کسی که اخلاقش خیلی خوبه ایمانش هم کامله کاملتره اکمل کاملتره درسته ایمان کاملتر شد به نسبت چی؟ عمل جوارح یا نه؟ به نسبت عمل جوارح رست اخلاق اخلاق نیک ایمان پس کامل میشه و ایمانم اگر اخلاق خوب نداشته باشیم بد اخلاق باشیم چی میشه در ضدش چی واقع میشه نقص واقع میشه قیل لابن عیینه یزید و ینقص اليس تقرؤون القرآن فزادهم ایمانا في غیر موضع قیل ینقص چطور این قرآن فزادهم ایمانا زیاد ایمان تو که گفتی ننقص قال ليس شيء يزيد الا وهو ينقص شيء نیست زياد زیاد بشه مگر اینکه هم کم هم بشه بله مؤمن اینطوریه مؤمن اینطوریه و حالا من میاد در بحث صحابه بحث ابوبکر صدیق و خلفای راشدین میکنه که الله بن عمر چون در صحیحین داریم میگوید كنا لا نفضل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر نح هیچ کدوم از صحابه را افضلتر از از لحاظ ایمان بحثشه دیگه هیچ کسی را بهتر از ابوبکر صدیق نمیدونستیم بعد از ابوبکر صدیق از عمر و بعد عثمان رضی الله عنهم اجمعین چرا ابوبکر صدیق را بهتر از خودمون میدونیم به خاطر ایمانش به خاطر عملش به خاطر تقواش پس ما بهتر و بهترین داریم خوب و خوبترین داریم یک کسی میتونه خوبترین بشه با عمل اینطوری نیست یک شخصی اهل زنا و فحشا باشه و منکر باشه خدا نترس باشه مثل اون کسی که از خداوند امن هو قانت آناء الليل ساجدا او قائما تو آخر آیات در سوره زمر هست آیا اون کسی که اهل قیام و تحجد اهل نماز و عبادت مثل کسی که نمیدونه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اون کسی که میدونه به اهل تهجد و قیام و نمازه مثل کسی که نمیدونه به اهل نماز و تهجد و قیام نیست کس حق دی رو ادا نمیکنه آیا مثل همان مرجعی میگن بله مثل همان ما میگیم خیر مثل هم نیستن انما یخشى الله من عباده العلماء علماء ترسی که علما دارن غیر از علما ندارن چرا علم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون ومن ترك الصلاة فقد كفر بحث ترك النماز امام احمد رحمه الله مذهبش ترك نصوص برظاهرشه ظاهرشه همونطور که اینجا بحث نماز را میکنه میگه این نصوص را شما تعبیل نکنید تا مردم متهاون نشن مردم سست نشن در مقابل طاعات و عبادات میگه وليس من الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاه من تركها فهو كافر وقد احل الله قتله از امام محمد در مورد تارک الصلاه از باب کسالت چون تارک الصلاه داریم از باب جحود که به اتفاق تمامی علما کافره و همچنین شخصی که بگه من قبول دارم و بگه نمیخونم بگه نمیخونم عرضه بر شمشیر بشه بگه هم نمیخونم این هم بازم چیه کافره جحود هم نکنه بگه قبول دارم ولی بگه نمیخونم این شخص هم کافره میمونه شخصی گاهی بخونه گاهی نخونه جمهور ائمه میگن این شخص کفرش عملی اعتقادی نیست این شخص ایمانش ضعیفه اینجا کفر کفر عملیه مثل قتل لا ترجع بعدی کفارا یضرب بعضكم رقاب بعض قتل گناه کبیره هست عشان که به عنوان یک کفر از یاد میکنه رسول لا ترجع بعدی کفارا و النصوص زیاد در بحث اثبات کفر به نسبت اعمال اثنتان فی الناس هم هم بهما کفر النياحة على الميت والطعن في النسب طعن در انساب و نوحفونین می کفره چطور کفر کفر عملیه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد ای که فرار میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که چی این عبد عابق بردی که فرار میکنه فعلش کفره خب اینجا کفرهایی که اومده در نصوص گفتم زیاده که من بخوام اینجا سردش بکنم و بیاد بکنم زیاده اینها از نظر جمهور ائمه میگن که اینجا نقص در ایمان ایجاد میکنه و کل ایمان رو از بین نمیبره امام احمد میگه که این نصوص را بر ظاهرش رها بکنیم جایی صراحتا میگوید که نماز مثل اینجا داریم میگه نماز قضیهش با دیگر اعمال فرق میکنه چیزی از اعمال ترکش کل کفر نیست که شخص ترک بکنه جز نماز نماز اگر شخص یک نماز عمدن رها بکنه بگه نمیکنم یا نخونه تا وقت نماز بعدی داخل بشه این شخص کافره روایت دیگر از امام احمد داریم که کافر نیست ولی خب یک روایت داریم مثل اینجا که از این نسل امام احمد برداشت شده که امام احمد ترک نماز از باب کسالت حتی در یک نماز, نماز باشه را کفر اکبر میدونه میگه من ترکه هو کافر کافره حالا کافره مرتد از دین یا نه اینجا گفتم محل اختلافه ولی اینکه خونش حلال محل اتفاقه کسی همونطور که مانعین زکات گفتن که ما زکات رو نمیدیم تطالشون بر ما حلال شد کسی اگر بگه ما نماز نمیخونیم اینا محل اتفاقه که ما اجازه داریم با اونها بجنگیم یا اینکه نماز بخونن یا اینکه کشته بشن این محل اتفاقه ولی که بحث در اینه که اگر کسی نمازی از نمازها را ترک کرد آیا حکم کفر اکبر بهش میدیم آیا میگیم کفرش اکبره یا نه جمهور ائمه گفتم مالک و شافعی و ابو حنیفه رحمهم الله میگن کفرش کفر اصغر کفر اکبر نیست روایتی از امام احمد هم همینطور مثل قول جمهور و روایت دیگر از امام احمد این کفرش کفر اکبر و مخرج از ملت است نکنید یک مسئله بین سلف بوده آیا تارک الصلاه کافر هست یا نیست یک مسئله بوده بعضی ها متاسفانه از بگم از کودنی از نادانی از جهل از چی بگم هر چی بگم کم گفتن این مسئله را اینقدر بزرگ کردن مثلا امام البانی رحمه الله کتابی داره در عدم کفر تارک الصلاه بر طبق قول جمهور شخصی پیدا میشه به اسم سفر حواری با استناد به گفته های امام سید قطب به قول خودش پیش خودش امام به امام ازش یاد میکنه من نمیدونم امامتش توی فقه توی حدیث توی چیه نمیدونم بله توی لغت شاید یه چیزی بلد باشه ولی فکر نکنم چیزی از حدیث خونده باشه یا چیزی از حدیث بلد باشه یا چیزی از فقه نبوده عالم دینی نبوده اصلا خودش هم میگه, که من 40 سالگی مسلمان شدم وقتی که حسن بن کشته میشه من 40 سالگی مسلمان شدم و بعد از اونم که وارد زندان میشه من طعن در شخصیتش وارد نمیکنم جز اون چیزی که از سخن خودش هست حتی تا جایی که خودش میگه خودش میگه من در خانواده بودم که تعویذی نمی‌رسیدم تا 20 سالگی خودم هم می نوشتم اهل علم نبودم بله ادیب بود لغت لغوی بود حالا شما نگاه بکنید یک شخص به اسم علم و اسم عالم میاد کتابی نیست به اسم ظاهرت میاد در این کتاب تعن در آلبانی و کسانی که قبل از آلبانی گفتن تارک صلات کافر نیست از باب کسالت میاد تمامی اونها را مرجعه خطاب میکنه که اینها مرجعه سبحان الله شما مرجعه کتاب های اهل سنت رو نخوندید شما نمیدید مرجعه چی میگن مرجعه کسانی که میگن ایمان کم زیاد نمیشه مرجعه کسانی میگن که عمل اصلا از ایمان نیست در صورتی که آلبانی میگه عمل از ایمانه آلبانی رحمه الله میگه کسی مصر بود بر عدم نماز کشته میشه آلبانی میگه ایمان کم و زیاد میشه مرجعه که هیچ کدوم از اینا قبول ندارن چطور به آلبانی نسبت میگه نه لازمشه لازمه لازمه حرف آلبانی اگر کسی یک نماز تر بکنه لازمش چیه لازمش اینه که عمل رو از ایمان نمیدونه شاید جایی مثلا لغزش قلمی باشه نقلی باشه آلبانی در کتاب تارک الصلاه از ابن حجر نقل میکنه که عمل شرط کمال منظورش نمازه نه مطلق عمل شرط کماله شرط کمال یعنی چی ما اصل ایمان داریم شرط کمال داریم شرط کمال داریم اصل ایمان شرط کمال و کمال مستحب یا کمال مستحب و کمال واجب اصل ایمان کمال واجب و کمال مستحب ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بحث المؤمنين فمنهم ظالم لنفسه کسانی که در حق خودشون ظلم کردن یعنی اصل ایمانو دارن دچار گناه شدن ظلم نقصان کمال واجبه ولی اصل ایمان رو دارن باید مؤمن باشه چون بحث بحث مؤمنینه ورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا بحث المؤمنين میکنه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد کسانی اکتفا کردن به با انجام واجبات و دوری از محرمات این کمال واجب رو انجام داده ولی کمال مستحب رو نه اون چیزی که خدا ازش خواسته انجام داده نفسی در دینش نیومده اولی نفس در دینش اومده این دومی همه به مؤمنینه اصل ایمان باید داشته باشن و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات و کسانی سبقه میگیرند در خیرات زیاد ایمان ایمانشون زیادتر میشه خب الان کسی یک نماز رو ترک کرد آیا کل ایمانش از بین میره یا جزی از ایمانش از بین میره کمال واجبش ناقص میشه یا اصل ایمانش ناقص میشه از نظر اهل سنت اگر کسی یک نماز رو ترک کرد کمال ایمانش ناقص میشه کمال ایمانش کافر نمیشه این جمهور اهل سنت میگن میگم کسانی که درایت به این کتاب های اصول اعتقاد اهل سنت ندارن میان کیلویی همینطوری حکم بر علما و ائمه میدن این مرجعیه این جهمیه زیاد از این اشخاصی که متاسفانه از سران متأثر به فکر الله بگم سید قطر بگم زرقاوی رو یاد بکنم کی رو یاد بکنم مقدسی رو یاد بکنم ترتوسی رو یاد بکنم از اینهایی که بالاخره در سایت جهاد به قول خودشون جز ائمهشونن علماشونن علمایی که رهبران فکری که جز تکفیر ما چیز دیگه ندیدیم چه تکفیر بن باز چه تکفیر آلبانی چه تکفیر ابن عثیمین علمای عربستان به اسم درباریت به اسم طاغوت کسانی که جز تکفیر از اونها چیز دیگه ندیدیم بر چه اساسی بر یک اساس فرعی و اونم حکم بر فارق الصلاه آیا کافر هست اگر کسی از باب کسالت یک نماز رها کرد یا نکرد این انحرافه این انحرافه این فرعی از مسائل اعتقادی اصل مسئله اعتقادی نیست همشون قبول دارن که عمل جزی از ایمانه حال در جزئی از اون در بحث نماز یک نماز دو نماز ترک شد اختلاف نظر دارن یکی میگه کفرش اکبر یکی دیگه میگه کفرش اکبر نیست بین اونها محل اتفاق در اصل در حقیقت که عمل جزی از ایمانه در ایمان کم زیاد میشه در یک مسئله فرعی با هم اختلاف و اون نصوص دلالت میدن در این مسئله فرعی که اثبات کفر نسبت به یک فعل دلالت بر کفر اکبر نمیده جمهور بین استناد کردن لا ترجع بعد کفارا استناد بین کردن و دیگر از نصوصی که در این باب اومده گفتم قصد کبیره هست هرچند که در شرع اومده به عنوان یک کفر ازش یاد کرده قال رحمه الله وخير هذه الأمة أمتي خير هذه الأمة بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ناكني بعد زیادی ایمان و نقصانش مسئله افضلیت این صحابه را آورد چنانچه من گفتم که که از ابن عمر و از دیگر صحابه یاد میشه که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و کسی را تر از ابوبکر صدیق نمیدونستیم بعد از عمر و بعد از اون عمر و بعد از عمر عثمان رضی الله عنه قال و خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بكر الصديق رضی الله عنه ثم عمر بن خطاب ثم عثمان بن عفان رضی الله عنهم اجمعين نقدم هؤلاء الثلاثه كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك محل اختلاف نبوي ثم يكون لا نفضل نحن نعم، يكون جمع الصحابة عبد الله بن عمر ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة أصحاب الشورى علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي نعد جامع ورسول الله حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت يعني انها را ذکر میکردیم بعد دیگه ساکت میشدیم کسی از اینها افضلتر نمیدونستیم ثم من اصحاب ثم من بعد اصحاب الشورى اهل بدر من المهاجرين بعد از اصحاب الشورى اصحاب بعد از مهاجرين ثم اهل بدر من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجره والسابقه اولا فاولا بر اولویات در هجرتشون در جهادشون با رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رواه أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال أعمال الخير بعد قضية خلفاء الراشدين بيحترين بهترین مطلقا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم اون قرنی رسول الله درش زندگی میکردن صحابيك برسول رسول الله بودن چه یک سال چه یک ماه چه یک روز چه یک ساعت با ملاقات بحث اینجا رؤیت میکنه امام حجر میاد استدراک میکنه بر بحث اثبات صحبت با رؤیت میگه که ادراک بگیم بهتر از رؤیت چرا چون عبدالله بن مکتوم نابینا بود رسول الله رو ندید ولی ادراک کرد من ادرک النبی صلی الله علیه و سلم کسی که رسول الله ادراک بکنه و در حال ایمان باشه مؤمن باشه نه کافر مؤمن باشه به الله و رسول الله را ملاقات بکنه ادراک بکنه یا ملاقات بکنه لازمش رؤیت نیست اون شخص صحبتش ثابته حتی اگر یک لحظه باشه حتی اگر یک چشم باشه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شاملش میشه اون حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لا تصب اصحابی با اصحاب بدگویی نکنید هر کسی هم صحبت با رسول الله باشه با رسول الله ملاقاتی داشته باشه و همچنین فهمیده رسول الله لو ان احدكم انفق ملء الاحد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفه درباره اصحابش میگه اگر مثل احد تلاش شما صدقه بکنید به اندازه یک, یک دستشون ولی نه هم نصفش میتونه به جا بیاره نمیشه یعنی اون کاری که اونها انجام دادن قابل قیاس با کاری که شما انجام میدید نیست این به نسبت کله هرچند که امام احمد اینجا رحمه الله نظرش بر اینه که تک تک افراد صحابه غیر ممکنه کسی بیاد بعد از اونها به پای یکی از اونها برسه حتی اگر یک صحابه باشه تک تک اصحاب یعنی هر کسی بیاد بعد از اونها بهترین اعمالم داشته باشه به میزان و به اندازه یک رؤیت صحابی نمیشه مجرد رؤیت صحابی حسنه هست که در مقابل کل حسنات کسانی که بعد از اونها انجام, میدن و میان قرار میگیره یعنی برترن بخاطر خاطر همون رؤیتشون از همه کس تک تک اونها از گفتش برداشت میشه میگه له من الصحبة على قدر ما أه، صاحبه عشان که این صحبتم أو بات مثل عمر نيس عمر مثل عثمان نيس وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر اليه نظره فادناهم صحبه هو افضل من القرن الذين لم يروه يعني كم کمترین صحبتشون بهتره أسكسانيك کسانی بعد ذنها السابعينيك ومدان تابعینی که یعنی اونهایی که اومدن به رسول الله رو ندیدن ولو لقوا الله بجميع الاعمال هرچند که با کل اعمالشون بیان یعنی موازی اون واقع نمیشه نکنیم ما حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه البانی هم در سلسله صحیح میاره تبانین روایت میکنه اسنادش صحیحه میگه ان وراءکم ایام صبر ان وراءکم ایام صبر بعد از شما روزهای صبره للصابر فيها اجر 100 او 50 اون کسی که صبر و تحمل میکنه در اون ایام صبر فتنه مثل 100 یا 50 تا شهیده قالوا منا و منهم 100 تا شهید از ما الصحابه منا و منهم از 100 تا شهید مثل خودشون فرمودن قال بل منكم از شما 100 تا شهید از شما 100 تا شهید اجر 100 تا شهید حالا بعضیا فرق میذارن بین اجر و فضیلت افضلیت فرق میذارن میگن اینجا بحث پاداش افضلیت نیست قال في رواية لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا شما دچار فتنه و بلا دیگه نمیشه بقول معروف کسی هست بدل بده یک دستید یک پارچه اید ایامتون ایام صبر نیست ولی که اونها دیگه اعمالی ندارن ایامشون ایام صبر فتنه است بلاس امتحانه اونها کسی نداره کمکشون بکنه کسی نداره که دستشون بگیره کسی ندارن بهش پناه ببرن اونها اجر صد یا پنجاه تا از شهدای شما رو داره این نابرید ناب بس این میکنم که بس چون اینجا امام محمد گفت که اگر کل اعمال اونها جمع بکنی به اندازه صحبت نمیرسه در صورتی که اینجا نه اینکه رسول الله صلی با صحبت مقایسه میکنه بلکه با شهدای صحابه مقایسه میکنه با صد تا شهید صحابه با پنجاه تا شهید صحابه بحث بحث اینه که خدا عالمتر نسبت بندگانش شاید یک شخصی بیاد و اعمال نیکی صبر بقول مرو در ایام صبر روزهای صبر بیاد روزهایی که امتحان و فتنه است. استقامت و شکیبایی به خرج بده اینقدر اهل قیام و اهل تهجد و اهل عبادت و اهل علم باشه که خداوند او را به منزله صحابه برسونه مانعی هست در این کار بله کسی به درجه رسول الله صلی الله علیه و نمیرسه چون رسول الله صلی الله علیه و به صحابه که گفتن که اهل رفتن که گفت من هر شب نماز میخونم و هر روز روزه میگیرم گفت که انی اتقاکم لله متقی ترینه بله به رسول الله صلی کسی نمیرسه ولی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا این مجاب را برام گذاشته که با صبر و شکیبایی به منزلت اونها برسیم هم هم خوی اونها باشیم با اونها باشیم در بهشت فردوس خداوند این این در را برای ما باز کرده ما میتونیم با اعمال خودمون با نیکوکاری خودمون به درجه صدیقین و شهدا و صالحین برسیم و گفتم این محل اختلاف هست به خاطر همین امام البانی رحمه الله میگه فرق بین کلی بده قرنی که رسول الله در زندگی کردن بدون شک از لحاظ اجمال بهتر از قرنی که بعد از اون تابعین اومدن قابل قیاس نیست میگه که همونطور که بعد از ائمه میگن میگه زمانی که یک ساعتی که معاویه در اون بوده بهتر از هزاران ساعتی هست که عمر عبدالعزیز درش بود درسته که در زمان معاویه اختلافاتی بود درسته که یک اختلافاتی شد ولی معاویه را هیچ وقت قیاس نمیگیریم با هیچ تن از تابعین و تابع تابعین که بعد از اون اومدن به خاطر صحبتش شکی درش نیست ما صحابه رسول الله چه معاویه چه ابو سفیان همه اونها را به عنوان صحابه رسول الله صلی الله علیه و تهمت در دین هیچ کدومشون نمیذاریم برخلاف کسانی که متأثر به خوارج و معتزله و شدن اعتقاد ما اهل سنت حرمت صحابه نگه داشتنه ما رو باید پاک نگه داشته باشیم چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا اصحابی از اصحاب من بدی یاد نکنید و صحابه رسول الله کسانی حتی اگر یک لحظه با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات داشته باشه و بعد اینی که امام البانی رحمه الله یاد میکنه در این بحث بحث همین حدیثی که تصحیح میکنه در سلسله صحیحه اینکه یک به اعتبار کلی زمان صحابه شکی نیست که بهتر از زمان عمر عزیز. و بعد قیاس بعد بحث حجاج رو ذکر میکنن و بحث عمر بن عزیز میان یعنی زمان حجاج بهتر یا زمان عمر بن عزیز درسته که شر زمان حجاج خیلی بیشتر بود تا زمان عمر بن عزیز ولی به اعتبار قرن خیر الناس قرنی تو بعد اعتراض وارد کردن چطور شما میگید خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم در صورتی که عمر بن عزیز از تابعین بود ولی زمانش بهتر از زمان حجاج که در قرن اول بود ما میگیم به اعتبار کلیه در قرن اول صحابه بودن ولی در زمان معتزله دیگه صحابه نبودن در قرن اول کسانی بودن حل نزاع بکنن مورد قبولیت همه باشن ولی در زمان معتزله دیگه اون قبولیت دیگه نبود بله بحث کلی اینطوریه ولی بحث افراد شاید یک فردی بتونه با جهد و تلاشش به درجه صدیقین و شهدا برسه فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا بجميع الأعمال كان كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه ومن آمن به ولو ساعة أفضل لصحبته بقتل صحبته حتى اگر یک ساعت بده از تمامی تابعی که بعد از اونها آمدن ولو عملوا كل اعمال هرچند کن تابعین اعمالی بهتر از اونها انجام بدن که ما گفتیم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری نیست یک تابعی میتونه بهتر از بعضی از افراد صحابه باشه و اجری بیشتر از اونها داشته باشه قال رحمه الله والسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك ما كنت بحث أحاديث سمع والطاعات والسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر خوب بدش سمع وطاعة أسمع واطع أنت رسول الله تعهوش ميرف تباد بش نبي فجيك رسول الله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك حتى برزول بيت بكونه مولت عن برداره تو وظیفه سمع طاعت لهم علیهم اون کاری که میکنن برای خودشون گناهشون بگردن خودشون شما وظیفه شرعی خودتون رو انجام بدید بعضی میگن چطور با عقل رو در نمیاد انسان ذل باشه نه بحث زلپذیری نیست بحث تو فردی هستی شاید هم جمعی باشن درش ظلم واقع بشن ولی مصلحت امت قوت امت یک مسئله دیگه هست خواست خداوند یک مسئله دیگه هست از این که یک مسئله شما بیاید درمان بکنید شاید از اون امام شاید از اون امیر شاید جرم ازش سر بزنه گناه ازش سر بزنه معصوم که نیست کسی بعد از انبیا دیگه معصوم نیست شاید گناه ازش سر بزنه قرار بر این نیست که هر کسی گناه کرد ما او را عذب بکنیم خروج برش بکنیم و بیام ساقطش بکنیم یا سمع و طاعت ازش نداشته باشیم رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از خروج بر علیه حکام چه گناهکارشون چه مؤمنشون متقیشون معنی کرده این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و من ولی الخلافه واجتمع الناس علیه و رضو به کسی که مردم راضیان به خلافتش و من علیهم بالسيف حتى صار خليفه و سمي یعنی حتى اگر با شمشیرم غلبه بکنه چه مردم راضی باشن چه خودش با شمشیر غلبه بکنه مثل کاری که عباسیان کردن بر اموی ها غلبه کردن بعد از اینکه عباسیان اومدن وظیفه ما مؤمنین چیه وظیفه ما مؤمنین سب طاعته بحث امام حسین رضی الله عنه وقتی که میان اهل عراق میگن که ما با تو بیعت میدیم هنوز امر مستقر نشده بود بعد که دید امر مستقر رفته بود بعد اهل عراق گفته که ما اصلا بیعت نمی کنیم دیگه بحث دیگه بیعتی نیست دیگه قرار بر منازعه در قضیه بیعت با یزید نیست به الله چی گفت که من رها کن من میخوام برم بیعت بدم با یزید ولی الله سرپیچی کرد از دستور یزید یزید گفت اگر میخواد بیعت بکنه اگر نخواست بره اونجا انقلابی انجام بده او را به حال خودش رها کن عبیدالله از سر خودش میاد با وجود که حسین رضی حسین رضی الله عنه می من میخوام با یزید بیعت بدم با این وجود که آخر آخر امرش قبول کرد ولی با این وجود اومد سر این نوی رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا زد حالا بعضی ها میان این قضیه رو بزرگ میکنن سرش رو زد بر سر نیزه زد جلو یزید و ورد و فلان کرد نکنید این قصه ها و این نمیدونه افسانه ها رو رها بکنید صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کس راضی نیست به کاری که نه یزید کرد و نه هم عبید الله کرد هیچ کس راضی نیست بخاطر همین امام ابن تیمیه رحمه الله میگه درباره یزید نمیگه بغضش داریم نمیگه حبش داریم ساکت این فعل شما تایید نمیکنی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابیه و اون صحابی نیست صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابن حق کشته شد و آخرش هم قبول کرده بود که بحث اینه امام حسین رضی الله عنه راضی شد به بیعتی که یزید که این همه دربارش توطئه کرده بوده این همه دربارش دروغ میگفتن مشروب میخوره فلان میکنه آیا امام حسین راضی میشه بیعت بکنه خودش هم میگه اقرار به زبان چه با اسناد صحیح تبری ازش نقل در تاریخش خودش وقتی که میگه من میخوام بیعت بدم آیا امام حسین راضیه به بیعت با یک ظالم بله ظاهر امرش راضیه پس چرا شما استدلال میکنید به فعلش بر خروج بر علیه حاکم و عدم بیعت حاکم اگر ظالم باشه یا فاجر باشه یا هر چیز دیگه باشه گناهکار باشه فاسق باشه اونها کسانی که خروج میکنن یک مسئله دیگه میگن میگن بحث بحث گناهانشون نیست بحث کفرشونه بحث همکاریشون با غربه با آمریکاست بحث مشروب خروشونه بحث هایی که تو کشورشون میسازن بحث نمیده کاوارهایی که باز کردن استدلال میکنم به فرموده خدا من لم به بما انزل الله که هم الكافرون ما قبلا اینجا شرح دادم توضیح دادم در کنفرانس تکفیر نمیخوام اینجا بحث تکفیر رو باز بکنم فقط از باب اشاره دارم میگم و من لم به بما انزل الله که هم الكافرون درباره محکوم بود درباره حاکم بود من توضیح دادم گفتم درباره محکوم بود وقتی که این آیه نازل میشد درباره یهود بود که بر بگردم به رسول الله و تحاکم بکنم به رسول الله صلی الله علیه و سلم که قضاوت بکنه بینشون بحث در شأن شأن نزولش رسول الله نبود اگر تو حکم نکردی و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بحث سبب قاتل همین تبری تخصیصش میده به سبب نزول میگه فقط در شأن یهوده ولی ما میگیم نه العبره بعموم اللفظ بخاطر همین ابن عباس وقتی که مناظره با خوارج میکنه میگه چی هو کفر دون کفر کفر اکبر نیست کفر اصغره حکم بغیر ما انزل الله تحکم بغیر ما انزل الله تابع هوا و هوس شدن کسی شو بزنه رسول الله میگه اعفو لحق این حکم بغیر ما انزل الله کسی غیبت بکنه حکم بغیر ما انزل الله کسی دروغ بگه حکم بغیر ما انزل الله کسی دزدی بکنه حکم بغیر ما انزل الله این بحث محکومینه هر کسی میخواد باشه چی میخواد حاکم باشه چی میخواد محکوم باشه کفر چیه کفر از غره ابن عباس رضی الله عنهما میگه ما دیگه فهم از صحابه کی نیستیم قرآن به زبان آنها نازل شده بله اگر شخصی استحلال بکنه اگر شخصی جهود بکنه اگر شخصی بیاد بگه حکم خدا به درد زمانه امروز نمیخوره دست دوز نباید خط بشه بله این شخص کفرشیه چیه کفرش اکبره چون داره خودش رو برتر از حکم خدا میدونه حاکمیت خودش رو بالاتر از حاکمیت خدا میدونه بله این شخص کفرش بله بعضی میگن خب قرائن دلالت میده که اینها مشرکن در توحید حاکمیت اینا قرائن دلالت میده فعلشون چطور میرن از آمریکا کمک میگیرن که به داعش بزنن داعش مسلمان نیستن یا نمیدونن صدام حسین مسلمان نبود چرا از آمریکا کمک گرفتن سوال اینجا مطرحه سوالی که مطرح میشه حکم کمک گرفتن از کافر چیه رسول الله صلی الله علیه از مکه خارج شد فتخذ خریتا مشرکن رسول الله صلی الله علیه از مکه خارج شد کمک گرفت از یک راهنمای مشرکی که برای اینکه راهنمایی بکنه به مدینه بیاد کمک گرفت آیا مطلق کمک گرفتن من از مشرکی کمک گرفتم برام کاری انجام بده باهاش معامله ای کردم آیا من کافر میشم خیر معامله هست بحث دفاع از نفسم میاد شما شما کسی بهتون هجوم که دوزی بهت خونتون حمله شده حمله کرده همسایتون مجوسیه کافره یهودیه درسته ازش کمک بگیرید که دشمن از سرزمینتون بیرون که بله درسته صدام حمله ور شد به عربستان عربستان دستش نمیرسید قدرتش نمیرسید از آمریکا کمک گرفت هرچند که امام البانی رحمه الله میگه ای کاش شما این کارو نمیکردید خودتون جلو صدام میسادید نه که کمک از آمریکا گرفت این اختلاف بود بین ائمه ابن باز ابن عثمان گفتن مشکلی نیست چون بحث ضرورت ایجاب میکنه از ضرورات و تبیح المحظورات اصلا اینه که درست نیست اینجا مجبوریم نه کنید بحث یک فعله چرا ما در مقابل یک فعلی که شاید از ما سر بزنه خودمون رو تکفیر نمیکنیم ولی حکام رو تکفیر میکنیم چرا این قضیه آیه را خاص میکنیم مثلا تفسیر فیزلال را مثلا ما میخونیم همش بحث حکامه حتی سوره انعام باز بکنید برید تفسیر فیزلال را بکنید الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور بحث آسمان ها و زمینه میگه توحید حاکمیت آیه دعوت انبیا توحید حاکمیت بود دعوت انبیا چی بود توحید عبادات، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبادت خدا بود و دوری از طاغوت الله طاغوت میخواد گناه باشه میخواد شرک باشه کفر باشه وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ابراهیم شعار حاکمیت نداد شعار خروج بر حکام نداد شعار خروج بر نمرود نداد موسی هم نداد موسی هم فرار کرد با قوم خودش دعوت پیامبران دعوت عبادت بود دعوت عبودیت و بندگی بود و توحید حاکمیت جزئی از عبودیته جزئی از اجرای احکامه کدام یکی از ما صد درصد حاکم به ما انزل الله بودیم یا حاکم هوای نفس خودمونیم یا حاکم ابلیسیم یا دوست و رفیق گولمون میده بله ما هم حاکم با انزل الله اونطوری که خدا هست خدا از ما خواسته اونطوری که باید باشه ما نیستیم جای هوای نفسمون رو شریک حکم خدا قرار میدیم خدا میگه گناه نکن ما گناه میکنیم چون شیطان بسمون میکنه هوای نفسمونم ما را تحریک میکنه موبایل دستش چه طرف نگاه زن نامحرم میکنه دست خدا میگه نکن زن خدا میگه تبرج جاهلیت نکن تبرج میکنه موهاشو بیرون میکنه دستشو بیرون میکنه آرایش میکنه تبرج جاهلیت میکنه ملعوناتن ولی که ما تکفیرشو نمیکنیم رسول الله میگه از اصحاب جهنم ولی تکفیرشو نمیکنیم میگیم گناهشون کبیره است این قضیه قضیه خیلی مهمیه این جزئی از تطبیق احکام, احکام شریعت الهیه اونها ما ادعا نداریم که معصومن اونها نداریم که قبول ادعا نداریم که اونها امیر ما هستن ما میگیم چه امیر, امیر ما باشن نباشن حاکم ما باشن نباشن رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر بیعتی اگر امامی بود چون بیعت مال امام مسلمانه مؤمنه اگر حاکمی بود حاکم مسلمانی هرچند گناهکار بود کسی حق نداره بر اون حاکم خودش هرچند گناهکار خروج بکنه این اعتقاد اهل سنته حالا میاد امام احمد همچنان این قضیه ادامه میده هرچند که شاید کفر انجام بده کفرم بگه مثل معمون واثق و معتصم کفر میگفتن ولی از نظر امام احمد اینها معذور به جهل بودن پشت سرشون بخاطر همین نماز میخوند و رسول الله صلی الله علیه و مقید میکنه الا ان ترى کفرا بواحا کفر آشکار نه که قرائن دلالت میده چون مشروع کرد، چون نمیدونم با بش رختی، با فلانی رختی، چون نمیدونم رب به جا کمک گرفت اینها قرائنه آیا کسی مشروع خود کافر عکسی بیارن آه نگاه کنید این ملک فلانی پادشاه فلانی مشروع خورد غیر از این که ما در بحث حاکم رسول الله صلی الله علیه و توصیه بهمون میکنه میگه اذا اردت النصيحه سلطان، فلا تبدا علانيه علنی نکن حاکمه اشتباه میکنه مردم رو تحریک نکن نشیرون بر علیه حاکم حالا چی میخواد حاکم خودت باشه چی میخواد حاکم خودت نباشه در مقابل هر حاکم مسلمانی هر جا میخواد باشه شورشی نباش اهل شورش نباش شورش انقلاب وقتی درسته که کفر به از حاکم دیده بشه عندكم من الله فيه برهان دلیل قاطعی دارید برهان قاطعی دارید این یک دوما اعداد داشته باشید اعداد معنوی شما ایمانتون کامل شده کسانی دارن دارید که نه به قول معروف تزلزل پیدا نکنن از لحاظ اعتقادی در صحنه معرکه و اعداد مادی داشته باشید و اعدو لهم رسول الله 13 سال در مکه نجنگیدن با کفار مشرکین چرا که اعداد نبود اعداد مادی نبود برای خودش شرط و شروط داره خون مسلمانی ریخته نشه وقتی که اون انقلاب میشه شورش میشه ما این شرط و شروط و ضوابط در کل کتاب های اهل سنت به فتح الباری ابن حجر بخونید در بحث خروج چی میگه حتی از متکلمیش حتی از اشاعرش هم همینطور همینو گفتن همشون همین میگن غیر از معتزله که خارجی هن. غیر از معتزله که خوارجن مرتکب کبیره رو تکفیر میکنن اونها قضیهشون جدا است ولی اهل سنت مرتکب کبیره را تکفیر نمیکنن خروج بر علیه اونم اون حاکمی که مرتکب کبیره شده تجویز نمیکنن شورش بر علیه اون تجویز نمیکنن انکار و بدگویی و ناسزاگویی بر علیه اون حاکم نمیپذیرن چون رسول الله صلی الله علیه و گفته بعضی میگن که خب دولت تویپون آزاد گذاشته که انتقاد بشن شما میگید که نشن ما میگیم نه کنید علنی نکنید مردم را تحریک نکنید کسانی که تحریک کننده مردمان اهل شورشن ما باید از اونها پرهیز بکنیم چون اونها خلاف نصوص رسول الله اصلا دارن عمل میکنن رسول الله میگه نصیحت رو علنی نکنید اونها دارن عملش میکنن ان بحث دوباره ادامه خواهیم داد و صلی الله علی محمد و علی محمد